Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nebina Muhammed Allah tabarika wa ta'ala najbolji znaje neka je salam slavat spasna Allahu poslanika Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poštovani slušalci večera su u okviru 250. izdanja u serijalu Innehul Hak Sa nama u studiju je uvaženi vjerski autoritet, profesor magistar Safet Kuduzević, koji nam je govorio na temu šta poslije mjeseca Mubareka, mjeseca Ramazana i govorio nam je o postu šest dana ševala. Molimo uzvišenog Tebar Vetala da ga nagradi najboljom nagradom, da mu podari svaki hajr i svako dobro i da ga pomogne na putu širenja istine među ljudima. Poštovani slušalci, od ovog momenta sve vas koji nas slušate putem frekvencije radija 105 107.3, 107.2 FM stereo, kao i putem interneta koji nas pratite. Pozivamo u otvorni program radija u emisiju In the Hulhak da uzmijete aktivno učešće putem telefona 736630 i 736631 i inšallah hotela ostvarite direktan kontakt sa nama da e, postavite pitanje, da dobijete odgovor i eventualno uputite određenu kritiku, sugestiju, savjet i sl. Već ovog momenta iz imamo signal da je neko sa nama, nekog imamo na liniji. Ko je sa nama da osjećujem? Ja, to je salam, ali salam, poziv nam dolazi iz... Iz eh, Zence. Izvolite u programu ste. Eh, htjela sam da upitam, za ovaj post, za Ramazan, klanja se teravija. Da. A, ovaj, je li, je li sad treba klanjati nešto tako? U smislu noćnog namaza ili određeni ibadeta, jel? Ono što je bila praksa poslanika sallahu alaihi veslom. Allah vas nagradio na javljanju. Salam alaikum, bio to poziv iz Zenci. Slušateljka je postavila, nadamo se, konstruktivno pitanje. Imamo li još nekog na liniji 736-630 i 736-631 pozivni broj za kanton 032? E, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svojom praksom, svojim sunnetom pokazao da se u mjesec Ramazanu klanjaju, e, klanja teravija, prvo je to bilo 8 pa 20 rekiata nakon e, određene prakse Ashaba Ridvanullahi Aleyhim e, šta je poslanik klanjao mjesto teravije u ostalih 11 mjeseci i, i oni su Allahovi mjeseci tako Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah a u našem narodu ili a, poznat je znači izraz a, salatu taravih i to je poznato kod mnogih fakih fakiha znači a, taravija namaz koja se klanja u Ramazanu i ona se klanja znači u Ramazanu u džamatu I to je znači e, razlika između noćnog namaza, to je između razlika između noćnog namaza u Ramazanu i mimo Ramazana. Noćni namaz se uvijek može klanjati taj qiyamu lejl, to je jedan znači namaz, da kažemo qiyamu lejl ili ili tahajjud ili da kažemo uh, salatu tarawih, ili sve su to znači uh, imena sa istim značenjima. To se sve odnosi na noćni na noćni namaz. Pa je čovjeku znači legitimno da klanja znači taj noćni namaz i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostavnom hadisu, najbolji namaz nakon propisanog namaza je noćni namaz. Pa se taj znači namaz namaz klanja a, a, noći namaz se klanja znači ostali 11 mjeseci samo što se ne klanja znači u ne klanja se u džematu nego svako klanja znači zasebno u svojoj kući ili u džami nije bitno ali znači specifičnost i odlika noćnog namaza ili salatu tarawiha u Ramazanu jeste da se znači klanja da se klanja u džematu kao i vitr se je li klanja isto u džematu dok se znači u drugim vremenima se vitr klanja a, po na osob. to je znači jedina razlika a ostaje znači i kroz drugi preostali dio godine, znači ostaju isti propisi da se klanja noći namaz. Allahu ta'ala, a'ala. Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum min linija aktivna nekog od slušalaca imamo koje sa nama da li se čujemo Assalamu alaykum Wa salam poziv dolazi iz Amerike Izvolite u programu ste koja država iz Amerike možemo znati Arizona Bujro prvo selam uvaženom gostu i imala bi dva pitanja Izvolite A, Prvo, um, greškom sam kupila dvije knjige koje su sufijskog sadržaja. Da. A pa mi, ako možete reći šta treba da uradim, da li je okej okay da ih bacim ili šta trebam uraditi s njima? Kako drugo pitanje... postupiti u toj situaciji, jel? Molim? Kako u toj situaciji postupiti, jel? Yes. Da? Drugo pitanje, ako bi se bračni par odlučio da uh, prihvati jednog je tima da odgaja kod sebe, A, znamo da ne smije se u islamu usvajati djete, ali kad bi to djete stasalo u, u doba puberteta, kako se živi u takvim uslovima ako je muško, to je ako je sin, žena se ne može otkriti pred njim? Pitanje mahrama, da. Da, a ako je čerka, naravno da se muž ne može otkriti sam sa njom. Da. Pa mi objasnite kakav je život bio nadalje po takvim mm, Kako je to islam regulso? Dobro. Imate li još pitanja? predstavno se vam svima svim slušalcima i posebno familiji u Holandiji. Da vas Allah Đalšanu nagradi na javljanju. Assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh. Nadamo se, inša Allah, da ćemo i dobiti odgovore i na ova pitanja koja su stigla iz Amerike, iz Arizone. E, pitanje, znači, one literature koja nije e, eventualno utemeljena. Imamo još nekoga, ali da se čujemo? Assalamu alaikum. Velikom, salam, poziv iz... Iz Zaljevića. Izvolite u programu. Ovaj, uh, e, kad se post uh, e, od hajza ovaj dug mora napostiti dan iza dana? Dobro. To sam htjela pitati, imam još jedan pitanje. Da. Ovaj, jednu sam e, večer prespavala i noćni namaz i vitre. I već je zora bila nastupila, ja sam klanjala vitre. Da li moram te vitre ponovo naklanjati? Salam. Alikum salam. Salam. Evo, imamo već četiri pitanja, da ćemo odgovore, pa ćemo nastaviti sa primanjem poziva. Pitanje znači, on je literature za koju se smatra da nije utemeljena na kuransko-hadijskim tekstovima, a protažira određene e, stavove koji se smatraju islamskim i do, dolazimo u koliziju sa, kažem, kuransko-hadijskim tekstovima u eventualnoj situaciji. E, knjige su kupljene greškom, kako se postaviti, da li te knjige uništiti da li pokloniti nekom, da li vratiti nazad onom e, prodavcu ili, ili, ili. Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče znači literature koja se kupi, e, čiji je sadržaj sporan, bilo da se kosi sa kuransko-hadijskim tekstovima ili da nije znači e, menheđ ili put ili način znači pisanje ti dijela bio put znači erosunetske priznate uleme, takvu literaturu treba čovjek odložiti u svakom slučaju šta god da učini sa njom ne treba je čitati ne treba je znači čitati jer u brojnoj toj literaturi se nalaze znači a, a, šubhe i sumnje koje mogu, mogu čovjek dobiti u pitanje znači čovjekova kajd nego treba znači te knjige ako ima odstraniti negdje a najbolje da je dade nekome od učenih koji znači ovaj čvrst u svojoj vjeri ko može razlikovati istinu od neistine tako znači da pregleda on te knjige pa znači da vidi da li su te knjige za čitanje ili nisu da čitanje znači da dade svoju ocjenu u svakom slučaju ne treba čovjek da i on sobom čita pita i da eksperimentiše jer mo, mogu znači e, brojne šubhe da se e, izazovu jeli, čitanjem, čitanjem takvih takvih dijela. Pa znači šta god da učini od spomenutog ispravno je. Jazakumullah hajren, vahsene ilikum. Pitanje e, usvajanja je tima i brige o istom jer e, hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominje da će biti kao dva prsta u džennetu oni koji budu kefili je tima odnosno staratelji i sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem velika nagrada s jedne strane i s druge strane iskušenje i kako se postaviti u situaciji kada dostignu znači doba punoljetstva djevojčica u odnosu znači na onog koji je, e, koji je muškarac u toj kući koji je izdržava eventualno znači e, dječak koji dostigne znači doba punoljestva u odnosu na onu ženu kod koje je usvojen kao jeti. Bismillah, alhamdulillah. E, što se tiče pitanja jetima, sigurno da je ovo pitanje jako bitno budući da se u muslimanskom umetu danas povećao broj, broj jetima zbog nepravde koja se čini muslimanima moleći uzvišenog Allaha za uđel da popravi naše stanje i da nas pomogne protiv svih onih koji ne vole muslimanima islamu dobro Eh, uzimanje jetima i briga o jetimu je zaista velika stvar i to na to nam jasno ukazuje hadis koga je spomenuo naš uvaženi brat Adnan u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da će čovjek koji se prihvati znači jetima i koji bude izdržavao jetima biti sa poslanikom sallallahu alejhi kao ova dva pa je pokazao sa svojim srednjakom i svojim kaži prstom da će biti u džennetu pa je to znači velika odlika za čovjeku koji e, za čovjeka znači koji se odluči ili za bračni par koji se odluči da uzmu je tima. No međutim e, je tim je tim nema je tim znači nema pravo i nema propis djeteta, nema propis djeteta, pa je tim znači e, ne, ne može biti mahrem osim da recimo da se usvoji malo dijete, da se usvoji malo dijete pa da to dijete žena podoji sa pet punih dojenja, to bi bivali drugi propisi to bi bio drugi propisi znači no, no međutim da, da, da samo usvoje znači dijete koje je već odraslo nakon toga znači ne dobija znači ne dobija status a, a, bračnog djeteta već je znači i dalje već je dalje znači jetim ili dijete koje je usvojeno pa nakon znači punoljetstva ako je muško dijete ne može se znači osamiti sa tom majkom ne može znači ne smije gledati u nju ne smije putovati sa njom i slično tome znači bivaju svi propisi kao propisi stranca a ako je žensko dijete isto je takav, takav propis znači u po pitanju znači po pitanju a, a, muškarca Znači nema neka olakšavajuća okolnost ili situacija ili ili neka rohsa koja se može u takvim situacijama e, u, upotrijebiti, odnosno učiniti da se hataju se ima jedna, znači ima postoji mogućnost, a to je što smo kazali, znači da bude dojenje. Jer su tri načina i puta da jedna osoba bude drugoj mahrem. To je prvo, prvo je krv, znači da budu krvna veza. Ovdje nema krvne veze. Ili da budu po mlijeku ako ima mlijeko, hajde i dobro je ako nema mlijeka, znači nema veze i treća je tazbinstvo tazbinstvo, kao na primjer e, e, punica ili svekar i slično tome, znači preko tazbinstva. Od, samo su ova tri načina, znači putevi da se dođe do, do mahrema. Nema znači, četvrtog načina. Budući da ova tri ni jedan nije ispunjen, znači mora se paziti kod ovih stvari ako se usvoji to dijete, znači ga dođe do svoga punoljestva, obično dijete kad dođe do svoga punoljestva, ako se odgoji na ispravan način, već se može osamiti, znači već može živjeti slobodno, može se udati, može se oženiti slično tome, znači može samo organizovati svoj život. Tako da, znači sigurno da su ove stvari kroz, na koje treba računati da će čovjek naići kroz život i ne smije znači e, pod izgovorom da je odraslo to dijete u toj kući i da je kao majka i da je to dijete kao rođeno dijete toj majci slično tome to sve izgovori koji nisu validni šerijatom znači pa se treba paziti sa strane i to dijete znači biva ako nije dojilo biva znači e, stranac ako je žensko muš, e, otcu, znači ili tome čovjeku koji ga usvojio, a biva, ako je muško, biva to je ženi koja ga je odhranila, Allah ne bude znao. Jazakum Allah, hajren, vahsene i lejkom u narednom pitanju. E, slušateljka se interesuje za propuštene dana zbog hajza u mjesecu Ramazanu. Da li mora u komadu, ono što bi se reklo 5, 6, 7, da li je 10, nije bitno, napostiti, znači za redom, ili može dan po dan u različitim mjesecima? Bismillah, alhamdulillah. Ako kažemo da li mora, onda kažemo ne mora. Znači, ako je, da li je šerijatski obavezno da je vađib, kažemo nije. Jer smo spominjali našim, u našim znači, predavanjima, kad smo govorili o pravnim propisima, ne. hadis u kome Aisha radijallahu ta'ala anha kaže da je dočekala jedne godine šaban, pa da je tek u šabanu napostala ono što je ostalo iz Ramazana, znači 11 mjeseci, je sačkala pa je napostala znači pri narednog pri narednog Ramazana i Hafiz ibn al-Hajar u svome dijelu Fethul Bari u svome kapitalnom dijelu i komentaru Buharinog Sahiha kaže i ovo kaže argumenti i dokaz da žena, da žena nije dužana na, na posti te dane znači uzastopno niti odma nakon niti odma nakon znači Ramazana no međutim kazivali smo i govorili smo da je bolje jer čovjek ne zna kada će se vratiti svom gospodaru pa je bolje da on to napusti nego da to napašta neko iza njega ko je ostao, ostao njegovih nasljednika Allah najbolje zna Džezakumullah Jazakumullah, e, sestra je prespavala vitr, dočekala je saba i pita način, odnosno propis naklanjavanja vitr namaza kada se ispusti. Znači, Kako je to zabilježeno na tom praksom prvi generacije? Čovjek koji, čovjek koji a, znači, propusti svoj vitr namaz, on će klanjati vitr namaz, a, znači ako je prespavao vitr namaz, kada ustane, onda će klanjati vitr namaz. Oko načina klanja vitr namaza postoje raziloženje među islamskih učenjacima. Neki kažu ako je čovjek klanjao obično tri rekiata, kada ustane, klanjati će četiri, ali to obično spominju kada već iziđe sunce, klanjaće kažu četiri rekiata dok drugi kažu klanjaće čovjek znači ono što je e, propustao ako je e, znači propustao prespavao je vitr namaz onda će onda će samo znači naklanjati vitr namaz pa će nakon toga klanjati pa će nakon toga klanjati sabah namaz jer se navodi, navodi u vjerodostojnim predajama a, od ashaba ne mogu se tačno sjetiti imena ashaba, ali znam da je vjerodostojne predaje, da je e, jedan od njih vukao e, i mama ili mu, mujezina za, za odjeću i e, da sačeka malo sa ikametom, da on završi znači sa vitr, da on završi sa vitr namazom koga nije pustio, znači ja već je bilo znači sabasko vrijeme nastupilo tako da znači čovjek kada ustane i prespavao je vitr namaz, neka ga klanja, a potom neka klanja, neka klanja sabah namaz, a Allah najbolje zna. Jazakumullah hajren, vahsvene ilajkum. E, 736-630 i 736-631 režija imamo li nekog na liniji od slušalaca i da li se čujemo? Neko nije imao strpljenja, naredna linija imamo li nekog, ali da li se čujemo? Halo? Čujemo li se? Da, da, selam alaikum. Velikmu selam, poziv dolazi iz? Švedske. Izvolite u programu ste. Pa htio postaviti dva pitanja, profesor. Da, slušamo vas. E, naime, ovako, prvo pitanje, ako čovjek e, posjeduje tetovažu, iz jeli, džahilijetskih dana. Da. A, znači samo otklanjanje nije veoma skupo i tako, ali i koja se na, nalazi na nekom skrivenom mjestu na tijelu, tako nije ona. Da, nije upadljiva. Da. E, šta uraditi sa njom? I, i drugo pitanje, e, učenje, kad čovjek uči Kur'an, da. E, počinje normalno sa uzbilom i sa bismilom. I ako bi prekinuo, e, samo kratko progovorio nešto od neku riječ od Dunjalučkog, kako nastaviti, je li dovoljno posle prušite uz bilu, samo ili ponova je uz bilu, bismo li tako? Da se ne bi pomješao naš govor i Allahu te barke o teale, ja? Da. Dobro. Salam alaikum. Alaikum salam. Imamo li nekog na liniji još od slušalaca 736 630 i 736 631? Halo? Halo, assalamu alaikum. Alaikum salam, poziv dolazi iz... Iz Švicarske. Izvolite u programu ste. A, ja bih htjela nešto da pitam ove za ovih kurbana. Da. Pa sad kad dolaze ako Bog da ovaj kurban Bajram, pa što se tiče kurbana kad odemo da kupimo kurban. Da recimo mi kažemo da, da na vagu da ide to sve, da oni izmere recimo neka realna cijena 5,5-6 maraka. Oni kažu jednostavno ne, ne, to ide samo tek tako od, od namirka, od bilke, ne znam kako da vam kažem. Od grla, kako se od kaže. Od grla, da. da. Pa, interes je baš da li on to radi pošteno ili ne, pa da nam malo to objasnite ne znamo na koga se pozivate, više onih koji kolju kurbane i koji nude. Oni koji prodaju kurbane, znate. Da, ima ih više, znači imaju agencije, imaju firme, imaju asocijacije, udruženja, imaju više tih različitih struktura koji se bave time, tako da ne vidim da smo mi kompetentni da u njihovo ime govorimo. Ali u svakom slučaju, kao urednik i voditelj ovog serijala, obećavam da ćemo u perspektivi da napravimo jednu emisiju sa ljudima koji e, znači obavljaju usluge e, klanja kurbana i dostave na kućnu adresu kao i podjele istih znači prije samog prije samog kurban bajrama u narednim možda mjesec dana Ja sam kao čula, oni, oni kao ne smije se kao cinkati kurban, oni kao, koliko kažu kao toliko se mora platiti. Mi imamo kompletnu informaciju, tako da mislim da bi bilo, da bi bilo prihvatljivije da ostavimo ovo pitanje za neko od narednih prilika, a ako imate iz konteksta večerašnjeg e, tematskog našeg dijela nešto da, da postavite kao pitanje, bujro eto, ne, mene baš to sad interesuje, pa rekao sad dođe ti kurbani to, ali ja kažem neka najrealnija tijena, ono baš... Da vas Allah šanu nagradi, ali kažem još jednom kao urednik da, uh, da. ovog serijala, svakako obećavam da ćemo, da ćemo i tu uvažiti, ispuniti i obezbijeti jednu posebnu emisiju koja će tretirati ovo pitanje. Pa eto, ja, ja se nadam, ja vas slušam redovno, mislim... Da vas Allah ja, nagradi. Dobro, jako imate dobre emisije, pa eto, volam da čujem baš odgovor i baš što se tiče tog pitanja. Naravno, svakako. Allah vas nagradio, salam alaikum. I vas, a je salam alaikum. Bila je tu slušateljka iz Švajcarske, nakon Švedski, Arizona, Zavidović, Azenci, imamo li još nekog na liniji, režija koga imamo ovog momenta na liniji, ali da li se čujemo? Halo? Velikom salam, pozdrav dolazi iz... Opet iz Arizone. Izvolite. Da, izvolite, slobodno. Ovaj, još jedno pitanje u vezi džemata. Ja sam čula i slušala na tecovima da, da se čovjek ne smije ocenjivati od svog džemata nevažno koliko bilo birata ili koliko greška kad mhm. ima u svom džematu. Sad, šta treba osoba da radi kad vidi birate i... Odnosno, koja je to granica do koje mi možemo biti u tom džematu, ja? Znači. Dobro, da vas Allah Žešanu nagradi. Hvala, selam alaikum. Prijatno, alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuh imamo nekog ovog momenta predlažem da ostvarimo i ovaj kontakt alo da li se čujemo e, čujemo se salam alaikum alaikum salam rahmatullahi wabarakatuh vi nazovete iz e, iz Sarajeva bujrom Sarajevo Sarajeva, ovaj, e, zašto se veže e, recimo ovo šest dana ima li nek, nešto da, da, da, da stoji zbog čega je šest dana zašto nije recimo šest dana pojašnjenje ćete da svakako jeste, jeste. kroz e, kuransko-hadijske tekstove naravno Salam alaikum. Alaikum salam. Imamo još nekog? Evo ovog momenta ćemo, imamo li Riže, imamo još jedan poziv. Assalamu alaikum. Velikom assalamu, rahmetullahi wa barakatuh. poziv je iz? Sarajeva. Bužem Sarajeva. Interesuje me ovako. Ona je prethodnog hadisa što spominao gost kako može jedan vjernik koji vjeruje Allaha i naće ono ko, ko, kog žena zatekla sa ropkinjom da slaže, znači to manje <laughs> nije jasno po prvo, a drugo isto tako s prethodnom pitanje da li se može krv koja da, na primjer, ono u, u, u svrhe u bolnicu, ne znam, nije da može ta krv da posluže kao um, kao krv koja veže, na primjer, to djete i tu majku koja bi htjela da osvoje djete Aha, dobro, dobro. Dobro Dobrovoljno davanje krvi. Reže, zaustavit ćemo malo poziv, obzirom imamo još jedan poziv. Halo, da li se čujemo? Čujemo se, selam liku. Aliku, liku, selam, salam, poziv dolazi iz? Iz Slovenije, RBA. E, eh, Arabija i Slovenija, Ljubljana na liniji, jel? Tako je. Izvolite u programu ste. A, naime, zovem u ime sobi Islam Put do Đeneta posjelavamio bi vas i u redom posle novog šeha Safeta Kuduzovića. Veliko salam, rahmatullahi wabarakatuh. Mm, naime, a, imamo problema veliki sa ulaskom a, tako da kažem braće a, i da li su braće da li nisu naime oni se nazivaju Selefijama međutim sledbenici su o, šeha Rebije El Medhalija a, šire se neke čudne informacije i zanima nas ako možeš ih nešto da nam kaže u vezi toga a, da li su sahih ili se treba izbjegavati takvih a, osoba a, tako da ne bi dolazili do smutnje jer... Dragi i poštovani brate, obzirom da je pitanje mezevski razlika razilaženja u, znači, u određenim pravcima islamskog prava i tako dalje, opširna tema i pozamašna, mi smo u predvodnim emisijama, ne, istine za voli, prije neke dvije godine imali, imali to tematsko predavanje, ali u svakom slučaju obećavamo da ćemo nastojati da pridobijemo nekog od eminentnih naših poznavalaca islamskog islamske vjere odnosno islamskog znanja da govori upravo na tu temu jer je smatramo izuzetno relevantnom suštinskom za sve nas i nadamo se u perspektivi bližoj perspektivi da ćemo to pitanje tretirati. Mojim se ako ga načmimo i ostanemo nedorečeni da nećemo u potpunosti biti i svačeni. Allah vas nagradio na javljanju. Amin, jer se naš. Salam alaikum. Imamo li još nekog? Ovako imamo e, kišu pitanja, znači večeras odgovorit ćemo na ova pitanja koja su već pristigla. Pitanje iz švedske našeg brata u kontekstu tetovaži. E, sam hukom tetovaže s jedne strane i s druge strane postupak i otklanjanje da li je znači e, vađib ili ne u situaciji znači kada se učinite oba da li tada ono što je urađeno znači prije prije te obe što, nije, što je u doba džahilijeta učinjeno, kako u cijelosti postupiti ili možda ima neki sam e, primjer ispravnih prijedhodnika prve generacije tabina, e, odnosno ashaba tabina, tabe tabina u, u kontekstu ovog, jer ovo nije nešto novo. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Što se tiče, znači, propisa same tetovaže, taj je propis jasan manje više i poznat muslimanima da je tetovaža veliki grije i da od tog velikog grijeha a, nije sačuvan ni onaj koji čini te to važu, ni onaj kome se čini te to važu. Pa je poslanik sa osanem, znači kazao da je uzvišen Allah te volik prokleo onoga koji čini, onaj koji čini, znači te to važu. Tako da je to znači haram i zabranjeno po konsensu islamskih učenjaka da to čovjek nije dozvoljeno. No međutim ponekad čovjek zbog nepoznavanja propisa ili zbog znači a, džahilijeta vremena u kome nije bio privržen Allahu i te barek vjeri nije znao pa je nešto učinio došao je znači sad u neodoumicu šta da uradi znači sa e, tetovažom koji je koja je znači ostala na njegovom tijelu. A ta tetovaža koja je ostala na tijelu a može biti ili na mjestu koje je znači uočljivo kao da je znači na rukama, na šakama ili negdje na licu i o tome ili da bude negdje na tijelu koje je pokriveno pa se ne vidi. Ako je na tijelu koje je pokriveno e, pa se ne vidi, onda ne treba sigurno nastojati da se to uklanja, jer uklanjanje tih tetovaža čak i na ne, najsavremeniji ovaj način za koji sam čuo, ne znam koliko je ispravan da li je štetan laserski znači na, način pa, palenja tih tetovaža da je ovaj prilično opasan i da narošno puno košta, pa čovjek nije dužan, bolje mu je znači taj meta koji bi dao znači za ovaj uh, uništavanje ili uklanjanje takve tetovaže, bolje mu je da ga dade negdje na Allahovom putu za sirotinju, za uboge iznemogle muslimane, gladne i tako dalje, to je preče nego da uklanja, znači da e, za to znači plaća e, velike znači ovaj e, svote novca. A ako je negdje znači na mjestu gdje je vidljivo, onda mu se ostavlja znači na izbor, a ako nije znači nešto previše skupo da to može urati, ako nije štetno po njegovo tijelo, onda išao tada da neće biti smetnje to uradi, jer to je stvar koje se čovjek stidi, koja mu stvara neprijatnosti, dovodi ga često znači u, u neukusnu situaciju, pa onda možda bi uklanjanje toga bilo preče i bolje. Međutim kažemo isto tako da nije to znači da nisu znači ovaj je li cijene tih tih tetovaža ili uklanjati tetovaža znači da nisu previše je li velike i skupe. U svakom slučaju znači čovjek nije obavezan da to ukloni jer te oba čovjekova briše briše ono što je čovjek učinio a to je ono prokletstvo kojim je bio proklet ili koje se odnosilo na njega kada je kada je učinio tu tetovažu a, nakon toga je znači e, e, grijeh mu je oprošten a to što je ostao znači posljedice to je njegova stvar da on znači trpi da on trpi ovaj e, posljedice znači posljedice koje su koje su ostale Poštovani slušalci, večeras u 250. emisiji imamo i posebnog gosta uvaženog vjerskog autoriteta, profesora magistra Safeta Kucovića, koji je govorio na temu šta posle Ramazana i šest dana posta mjeseca Ševala. Nismo iscrpili sva pitanja koja su pristigla, već odgovorili ste na pitanje tatovaže. Isti slušalac pita i za pitanje e, kod tilaveta, odnosno učenja Kurani i Kerima, u situaciji nakon istijazi bismili određeni ajeta kad se e, prekine učenje, ako vas neko nešto upita pa vam odgovorite da li ćete nastaviti tamo gdje ste stali sa kirajetom, odnosno sa tilavetom ili ćete ponovo proučiti isti azu. Bismillah, alhamdulillah. Ako čovjek stane, znači pri učenju Kur'ana i progovori nešto sa nekim, a, pa nakon toga želi da nastavi učiti Kur'an, onda najbolje znači da ponovo traži utočište od Allaha te barak i tako da se odvoje znači riječi i da čovjek traži ovaj na početku svoga učenja, jer ovaj uzvišeni Allah te barak i nam naređuje kada učimo Kur'an da tražimo, da tražimo utočište. Bismillah, alhamdulillah. Čovjek koji je obaveza da svodno svojim mogućnostima da boravi u džematu, znači u mjestu u kome boravi, pa ako je u džematu hajr i dobro da poveća to dobro, ako u džematu ima znači stvari koje ne stoje, koje se kose sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili općenito sa islamskim stavovima, onda je moje dužnost da popravlja stanje. Pa znači u svakom du, e, ob, e, u svakom slučaju njegova obaveza prema džematu biva biva velika i znači ne smije se tek tako izdvajati iz svoga, iz svoga džemata. Jer ako je taj džemat uveo, na primjer, neku novotariju, jedno ili dvije ili tri, ne smije čovjek znači na tu novotariju uzvrati još većom novotarijom pa da ostavi džemat. A ostavljanje džemata je sigurno veća novotarija, novotarija nego mnoge novotarije koje se danas praktikuju, one klasične, mislim na klasične novotarije koje se pra, pra, praktikuju po našim, po našim džamijama. Pa je čovjek dužnost da boravi u tom džematu sve dok vidi da je njegov boravak za njega i za njegovu vjeru, znači e, e, bezopasan i nije štetan a, i da može znači popraviti situaciju ili ne mora gledati znači da li čak ni može popraviti situaciju i da li će popraviti jer njegovo nije da gleda na rezultate nego njegovo je da radi no međutim onoga momenta kada čovjek primijeti da njega da na njega negativno utiče taj džemat i ljudi koji se nalaze u džematu ili postupci koji se čine koji se jasno kose sa kuransko hadiskim tekstovima onda je čovjek obavezan da se klone toga džemata ne smije dovoditi znači u iskušenje svoju vjeru ne smije dovoditi u iskušenje svoju vjeru i svoj menhec zbog znači nečije nemarnosti ili nepoznavanja propisa i, e, e, i, ova, i slično i slično tome pa će znači ostati džematu sve dok vidi da je boravak u džematu za njega bezopasan a e, obaveza je znači u tome slučaju da boravi da bi ljudima ukazao na ono što je pogrešno Allah ne budi Čezakumullah, Eren, Vahsene i Likum vi ste e, odnosno iz konteksta E, kako stoji u predaji man s vama Ramadana sume atpa sitta mina shawal kana husama dhahr e, E, dovoljno možda bilo za ovo pitanje šest dana pojašnjenja e, odakle to dolazi za mjesec ševal, ali evo možda slušateljka se kasnije uključila, pa ako možete još jednom za slušateljku, a i za druge da se okoriste. Bismillah, alhamdulillah. Pa mi smo kazali, znači, u toku našeg izlaganja, a, dobro, možda prije nego što odgovorimo na ovo samo pitanje, možda je bolje pojasniti jednu stvar, a to je da imamo E, neke propise u šarijetu koji e, čiju mudrost mi ne možemo dokučiti svojim razumima. Pa, na primjer, ne možemo dokušiti svojim razumom zbog čega klanjamo akšam tri rekiata, sabah dva rekiata, zbog čega pancamo sedam kamenčića, ovaj, zbog čega tavafimo sedam ovaj, krugova oko keabe i ne možemo dokušiti zbog čega 33 puta zikrimo i slično tome. Znači te neke stvari su ostale nejednostavno da se čine, da e, onako kako činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kako kaže Omar radijallahu ta'ala anhu za crni kamen, ja kaže znam da ste kamen ne možeš koristiti, niti štetiti, niti kome možeš korist pribaviti, niti štetiti otkloniti. Međutim kaže da nisam vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve da te ljubi, ni ja te ne bi poljubio. Znači to je slijedeње. Čovjeka više ne zanima zbog čega i kako, nego me zanima znači da to činim. I ne možemo znači uvijek doći znači do a, znači, same suštine znači nekog ibadeta. No međutim činimo ga zato što je Allah te barek tala ili poslanik sa osanem zbog toga što su tako naredili. A što se tiče posta dana šest, e, ovi šest dana ševala, mi smo govorili da su neki učenjaci govorili da je, da je to u stvari zahvala nakon što smo uzeli na prvog, prvog dana kurbanskog bajrama što smo uzeli naše nagrade za ispušteni mjesec Ramazan, inša Allah, da nam je oprošteno, ovaj, da, da je to zahvala, vid zahvale, pa su neki govorili da, se, da je to kao sunneti vezani za namaz, imamo sunnete prije namaza, imamo sunnete posle namaza. U svakom slučaju, znači, e, nije nam prineseno e, e, jasna, znači, jasno, znači, znači, pojašnjenje zbog čega se posti ti šest dana. Ali je, znači, post, zbog čega postimo tri bijela dana u svakom mjesecu, ne znamo. A dok recimo znamo zbog čega postimo ponedeljak i četvrtak, jer je rekao poslanik Salalosarame da se ti dana uzdižu djela Allahu te barakutala, pa kaže, ja volim da postim ovaj i ponedjeljak naročito zato što je ponedjeljak je li kaže Allahu poslanik sallallahu to je dan u kome sam rođen pa postite taj dan znači ovaj to su neke stvari koje su nam otkrivena je otkrivena otkrivena nam je znači mudrost e, praktikovanja određenih propisa a kod drugih to ne znamo do što ovdje što tiče ševala znači ne znam da postoji nešto konkretno što ukazuje znači osim ono što smo spomenuli znači da su islamski učenjaci kazali da to vi zahvale Allahu te barekatala i da čovjek ustraje nakon toga u postu i možda može biti da se ispitaju oni koji su iskreno postili post pa žele dalje nastaviti u svome i istrajati u ome i badetu od onih koji su samo ispostili zato što ljudi poste pa da poste sa njim i slično tome može biti iako mi ne tvrdimo da onaj ko ne postio više iz dana da nije ispostio iskreno Ramazan ne Bože sačuvaj ali u svakom slučaju kažem ono što su rekli naši islamski učinjaci izme ostali Ibn Rajab koji to spomnio u svome djelu Latajful Me'arif gdje kaže da je jedan od dokaza znači da je inšalotala primjer čovjekov post da nastoji da ispostio više iz dana Allah najbolje zna. Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum. Pitanje koje ste spomenuli iz konteksta e, situacije e, muža i ženi koji je imao ropknju i koji je upotrijebio vjerovatno teoriju u, to, u toj situaciji kada se Simboliku vratio jeste. jeste u svojoj ženi odnosno dvospisan govor i na kraju krajeva kada je laž dozvoljna kada nije dozvoljna, kada je teorija dozvoljna i kada nije dozvoljna da pojasnite za naše slušalce ne samo iz konteksta e, predaje koju ste spomenuli nego generalno Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Što se tiče ovoga pitanja, naša uvažena slušateljka je razumjela da, da, je, da se radi o laži. No, međutim, u stvarnosti a, a, nema ovdje laži nikakve. Jer žena kada je zatekla, žena Abdullah ibn Rewahe, kada ga je zatekla sa njegovom robkinjom, a on ima znači pravo svojom robkinjom da čini ono što čini sa svojom suprugom. A ona je iz svoje prevelike ljubomore htjela da sazna istinu, da li on zaista imao nešto sa njom, iako ga je vidjela, znači, svojim očima. Pa mu je kazala, on je, pitala ga je, znači, jesi li nešto činio, kazao je, nisam. Kaže, ako nisi prouči nešto iz Kur'ana, jer kaže, džunup ne može učiti Kur'an. Ona je smatrala da čovjek kada je džunup, da ne može, znači, da ne može učiti Kur'an, pa ako prouči nešto, ako, ako znači odbije da uči nešto iz Kur'ana, znači džunup je, znači imao je kontakt sa njom. Pa je on proučio, no međutim nije proučio ništa iz Kur'ana, a u predaji se kaže da ona nije poznavala Kur'an. Pa je proučio, znači rekao je, šahitu bijene wa'ada Allahi hakun, kaže ja svjedočim da je Allahovo dželešanuhu obećanje istina, wa enne nare methu al kafirin, i da je vatra završetak i konačnica nevjernika, وأن العرش فوق الماء طاف إذا عرش إذا وده إزدقنوت wa ala arshi rabbul alamin ada na arshu allah jalshanu u ovim riječima znači nema nikakve ovaj e, neistine ovo su sve istinite činjenice al nema ajeta u Kur'anu u ovakom smislu možda su sna, značenja ovih riječi razbacana po kuranskim ajetima to bez sumnje no međutim no međutim ovaj e, e, nije znači on ovim se znači zakleo njoj niti je proučio nešto iz Kur'ana nego je učio znači stihove pa ona je tražila znači da uči Kur'an ne s ciljem zakletve već s ciljem da prouči Kur'an da vidi da li je džunup ili nije džunup samo to. Znači, radi se nije je laži, i mi ashabe, znači, ovaj, a, e, sigurno da ih čistimo od svakih vrsta potvora i laži, pa znači ne bi se to moglo desiti, iako je bilo dozvoljeno da primjeni teoriju, što je naš brat urednik Adnan a, e, kazao, znači, a to je simbolika, znači, pregovoru, a, e, da čovjek, znači, kaže nešto, pa Hasan el Basri, na primjer, imao u svojoj kući a, džamiju, i sunnet je da ljudi imaju u svojim kućama džamije imam Ebu Davud je naslovio u svome sunenu poglavlje a, a, a, mirisanje i čišćenje džamija i uljepšavanje džamija koje su u kućama tako se zove jedno poglavlje pa je sunnet da čovjek ima džamiju u svojoj kući pa kad bi došla kada bi došao neko Hasan al-Basri u koga ne bi Hasan volio i ko bi mu vrijeme dragoceno oduzimao pitao bi njegove robkinje gdje je Hasan pa bi Hasan rekao Hasan bi joj rekao reci da sam u džamiji pa bi kazala on je u džamiji a on je bio u stari u džamiji u svojoj kući pa bi se čovjek okrenuo otišao u glavnu gradsku ili džamiju ili seosku džamiju pa ga ne bi tamo našao to je znači teorije ili kinaje to je taj simbolični način izražavanja koji je dozvoljen u određenim slučajevima a što se tiče laži što smo upitani od strane našeg voditelja urednika znači dozvoljeno je čovjeku da laže i dozvoljeno je e, mužu da laže znači svojoj ženi i dozvoljeno je ženi da laže svom mužu i dozvoljeno je čovjeku da laže neprijatelju u ratu. Znači da neprijatelj kada ga uhvati u ratu, pa ga upita znači koliko ima vojske u vašem bataljonu, u vašoj brigadi, u vašoj četiri, da kaže imaju na primjer, ima ih 300, a njih ima samo 20 na primjer. Znači to je do, dozvoljeno znači da e, zbog znači opće koristi da im slaže. I dozvoljeno je ženi da slaže svome mužu i mužu svome ženi i, i mužu da slaže svojoj ženi, ali pod jednim jako od, pod jednim jako, pod jednim jako bitnim uvjetom, a to je a to je da ne smije znači pri toj laži uzimati uzimati pravo znači svojoj ženi niti žena da uzima pravo muškarcu na primjer žena kaže svom mužu idi molim te i a, obavijesti moju familiju da dođu sutra kod mene mene u goste to je njeno pravo i on ode i nije to uradio i dođe i kaže njoj jesam uradio To je zabranjeno, to je haram. Jer je on tada uzeo njoj pravo i zakinuo njoj njeno pravo i to je prevara u stvari. No međutim, žena napravila čovjeku ručak. I ručak joj nije baš uspio i pita njega jel se sviđa ručak. I on kaže jeste sviđa mi se ručak je i tekako ukusan i pohvali njen kolač i tako dalje, iako mu se to ne sviđa. Jedva ga guta, no međutim kaže, jeste dobar je i tako dalje, znači to nije uzeo njeno pravo, nego to povećava, znači između njih e, e, jeli, ljubav i tu harmoniju života i tako dalje. Ili on kupi njoj određenu stvar koja se ne sviđa, ona kaže da Jest, se sviđa. Baš tako, ona kaže, znači izuzetno mi se sviđa i tako dalje, znači to povećava među njima ljubav i znači udaljava ih od, od raskola i <clears throat> od, od svađa i od razilaženja pa znači to je stvar gdje je dozvoljeno znači da se laži to je ta znači vid laži gdje se ne, ne, ne uzima gdje se ne uzima znači ovaj pravo jednih drugima i isto tako dozvoljena je znači ovaj laž u jednom slučaju a to je a, a, laž da se pomine dva muslimana na primjer, e, e, Muhammed i Mustafa ne govore ili su se posvađali. Pa čovjek ode kod Muhammeda i kaže Muhammedu, bio sam juče kod Mustafe, a nije bio, niti ga je vidio i kaže, čuo sam ga kaže da sve o tebi govori pohvalno i želio da s tobom sjedne i da porazgovara i da ne može e, da, da, da, da svati da je sa jednim muslimanom, znači u zavađi, da ima znači loše odnose i tako dalje. A isto tako ode kod Muhammeda, a možda je Muhammed Mustafi već pripremio ovaj da ga izudara ili da ga napadne ili da ga optuži za nešto i tako dalje, no međutim znači posluži se znači e, laži tako da bi pomirio, da bi pomirio dva muslimana i laž se u ome slučaju smatra i badetom. Laž se znači u ome slučaju smatra i badetom jer je laž, ona je zlo po sebi. Frasli, no međutim pomiriti dva muslimana je kudi kamo već je zlo, pa je ta laž koja je mala, znači laž da čovjek kaže ovaj ono tebi sve lijepo govori, a to je u stvari onako što treba da bude među muslimanima, ona je neznatna i nezanemariva u odnosu se znači na sami produkt te laži, a to je znači da pomiri dva muslimana. Allahu ta'ala ala. Allah će vam da vas nagradi najboljom nagradom. Naredno pitanje se odnosi u kontekstu pitanja koje je postavila sestra iz Arizoni vezano za etima. E, i vi ste spomenuli tri situacije znači po krvi, po mlijeku i po tazbinstvu da se može uspostaviti veza da postanu jedno drugom mahrem tako da mogu znači bez, e, bez, bez ikakve šubhe da zajedno sjede i tako dalje i tako dalje sestra postavlja pitanje iz Sarajeva da li se ova prepreka može riješiti time da se da dobrovoljna krv toj osobi i da tako postani, odnosno da li se dobrovoljnim davanjem krvi uspostavlja krvna veza. Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče krvne veze, kada kažemo krvna veza, tada se ne misle nikako znači na, na a, e, znači ono suho značenje riječi da je to zaista samo krv nego tu se misle znači rodbinska veza da je znači majka rodila majka rodila dijete pa to dijete biva znači mahrem njoj, biva mahrem njenoj sestri biva mahrem njenoj a, e, njenoj majici, znači svojoj neni tako dalje, znači to je ta a, e, krvna veza nastaje ta je kao produkt rađanja kao produkt poroda, ne poru a, produkt da se dadne krv i da time čovjek postane znači vezan, to sigurno nije kao ni, ni ni a, mlijeko samo jer mlijeko samo zbog toga islamski većina islamskih učenjaka kaže znači da mora znači dojenje biti dok je dijete dok je dijete malo da bi se od te a, od tog mlijeka znači da bi se formirale kosti znači da to uđe u kosti pa to liči znači samom rađanju zbog toga jeste poslanik sallallahu kazao ono što je zabranjeno preko krvi to je zabranjeno i preko mlijeka A što se tiče ovoga pitanja koga postavila sestra, znači da se dadne da se ubrizga krv, i da se dadne dobrovoljna krv iz tem e, od majke, znači tom djetetu ili od e, čovjeka, ovaj e, znači djetetu koje je usvojeno da bi se time znači ohalalilo da je postalo mahrem, to sigurno nije ispravno i to ne može proći. Allah. Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum i naredno pitanje nam pristiže iz Slovenije u kojem stoji Assalamu alaikum ko ima veće pravo raspolagati novcem koji je novorođenče dobilo kao hediju, adet kod nas u Bosni. Allah vas nagradio. Znači, situacija, kako kažu, kada se stavlja djetetu na čelo, djete kada dođe, znači, iz porodilišta sa majkom, onda bližnja rodbina, neko 100, neko 200, neko, boga mi, 500 eura, neko je 5 maraka, kako je ko u situaciji, onda se dođemo u situaciju da mladi bračni par koji imaju djete prikupe 1000 eura i onda više nije problem ništa drugo nego problem te pare ovaj ko raspolaže i upravlja time njegova majka, njegov otac podjednako ili je tu imetak djeteta koji treba da dočeka njegovu muževnu dobu Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah A što se tiče znači imetka e, stečenog na ovakav način osnova je e, da čovjek je u porodici znači a, kormilar i da on znači brine o svojoj porodici i da izdržava svoju porodicu i da on znači brine o imetku uh, uh, ili znači o potrebama o potrebama znači svoje porodice tako da sav imetak koji dođe na ovakav način koji je znači vezan za djecu koja to dobiju bilo da se radi na dan njehovog obrazivanja ili dan rođenja i slično tome osnova je da takav imetak pripada njegovom ocu zato što je otac znači obavezan da se izdrža da izdržava to dijete i da se brine o njemu i o, taj metak znači on može raspolagati za njim koristiti a ako se bračni par dogovori znači da jedan dio pripadne majici za neke njene potrebe a, ukrase i slično tome a, a, ili da sav taj metak pripadne ocu ili sav da pripadne majci, to ne smetano. Međutim, ako gledamo sa šarijetskog stanovišta, onda je a, roditelj taj koji je otac, znači je taj koji je dužan da izdržava svoje dijete i taj bi metak u tom slučaju pripao njemu, a Allah najbolje zna. Jazakum Allah hajren, ahsana ilaikum, imamo li još nekog na liniji ili ćemo naše večerašnje druženje privoditi kraju, obzirom da smo već, poštovani slušajci, sa vama puni 120 minuta. Alo, da li se čujemo? Ja, salamu alaikum, Mustafa ovdje. Mustafa zove iz? Iz Berlina. Izvolite, Berlin, Njemačka, je li tako? E, tačno. Slušamo vas. Ovaj, situacija je kod mene tako, ja studiram u Njemačkoj i ovaj, sad se odjednom promijenilo um, da, da za izrušavanje hađa ne postoji financijski nikakva prepreka. Da. Znači, financijski sam u mogućnosti da izvršim hađa. Da. Međutim, e, studijumom sam zauzet. Da toliko da ovaj um, ne možete vrijeme odvojiti promijenili planovi molim da ne možete vrijeme odvojiti ni 15 dana jel mjesec dana jel ili 15 dana 20 koji do avionom jel mm, ja dobro znači toliko da ovaj bi bio stvarno u škripcu jer sam na kraju studijuma ovaj radi se o diplomskom radu da. i ovaj, jesam li sad u obavezi da izvršim taj hač ili postoji mogućnost da to kažem inša Allah iduće, iduće godine je li to jedino pitanje? to je jedino da vam se ovo zašalno nagradi da ne trošite impulsa mi ćemo svakako odgovoriti prijatno bio je to Mustafa iz Berlina naredna linija je također aktivna koga imamo da osjećujemo salam alaikum salam pozviz. iz poziv iz kakanj koliko je dozvoljeno da, da žena putuje recimo na putovanje na udaljenost preko 80 km koliko već treba sa sama odnosno sa, sa svojom sestrom i njeznim čovjekom i, u, i isto tako na, na udaljenost recimo 40 od 50 km Aha. dobro to je sve to je sve. Salam alaikum. Primit ćemo još dva poziva, ali da li se čujemo? 736630 i 736631 ovog momenta imamo nekog na liniji koja se nama, da li se čujemo? Salam alaikum. Alaikum salam, poziv iz? Kenan Bijeć, je sama iz Visoko. Bujrom Kenan. Ja sam ovdje ispod Visočice, odnosno, ovi kažu piramida. Pa, sreće mnogo muslimana koji odlaze gore, pa zanima me dozvoljeno obići, ako je to grobnica, je li dozvoljeno otići na, na grobnicu, piramidu. Salam alaikum. Velikom salam, konstruktivno pitanje i pitanje aktualno ovo doba ne samo u Visokom Bosni i Hercegovini, Evropi, nego uopšte u svijetu i to ćemo svakako tretirati u toku večerašnjeg naših druženja. 736630 i 736631 631 imamo li još nekog na liniji ili da damo odgovore koje se nama da osjećujemo. Poziv iz? Budinom Sarajevo, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Uh, e, Počnem sa tempu gosta ovaj, interesuje me samo zbog čega onaj se ne prekni onaj e, ovu sabidatima sa četreznicom sa tehvidima sa milu... mislite na e, knjigu dženaza na vas fikski propis je, je, je. dobro I, i, ovaj zbog čega onaj se ne stane jednog onaj, i kakva je kazna ili nagrada onaj Ja vam mogu obećati da ćemo uh, u po pogledu znači drugog izdanja ove knjige koje će nadamo se biti uskoro inshallah taala možda neposredno nakon hađa tretirati ovu temu posebno u društvu sa vjerskim autoritetom profesorom magistrom Saftom Kudzovićem kada ćemo detaljno znači e, pojasniti sve ono što je relevantno za svakog od nas bošnjaka i bošnjakinju u kontekstu onoga što je znači objavljeno u spomenutom naslovu Allah vas nagradio Assalamu alaikum. Imamo još nekog? 736630 i 736631 Mustafa iz Berlina pita e, u pogledu hađa. Finansijska situacija je takva da nije nikakav problem da obavi hađ i ove godine, međutim, vremenski zbog zauzetosti studiranjem, odbrane diplomskog rada i tako dalje, ne može da nađe taj prostor slobodan. Da li je obavezan ove ili može odgoditi to za narednu godinu da obavi hađa? peti stup islamskog vjerovanja. Bismillah, alhamdulillah. Prvo što se tiče znači obavljanja hađa, a, naš prat uvažen je spomenuo da a, e, treba odvo, da treba odvojiti mjesec dana, no međutim u istinu ne mora biti toliki period. Mnogi a, e, obavljaju iz, a, e, znači hađ iz Evrope u, u roku dvije sedmice, znači malo e, okasne, znači odma odlaze u Meku, direktno, direktno odlaze znači u Džedu, nakon toga odlaze u Meku, obave znači hađske obrede, čak ne moraju odlaziti nikako u Medinu, jer Medina nema nikakve veze znači sa hadžskim obredima. Ne ulazi u sastavni dio. Ne ulazi u sastavni dio, znači lepo je otići u džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sallam, to je e, hajdi lepo da čovjek vidi znači ovaj e, i taj grad Allahov poslanika sallallahu alejhi sallam, no, međutim znači to nije uslov niti za ispravnost ovaj za hađa, niti znači za povećanje nekakve nagrade samog hadža što se tiče kao hađa. Tako da može se to sve obaviti znači za dvije sedmice odmah nakon znači završetka obreda odmah nakon završetka obreda čovjek se vraća čak znači e, dva dana nakon boravka boravka na mini znači e, u danima tešrika odmah može se vratiti nazad obaviti e, oprosni tavaf i nakon toga izići znači završiti svoje obrede i da se vrati ranije znači ne treba dvije sedmice možda čak treba i čak manje ne treba znači mjesec dana nego treba čak možda manje od dvije dvije sedmice pa bi savjetovao brato ako ima znači materijalnu mogućnost ako je zdravstveno znači u stanju a Allah najbolje zna da jeste, jeli? A, znači da to obavi ako može ove godine, to mu je bolje i preče ako može, znači dojiti ove dvije sedmice, jer islamski učenjaci kada govore o e, obavezi hađa, a, e, onda gledaju hađ sa dva, e, sa dva različita mišljenja. Pa kažu jedni, da je hađ došao kao obaveza koja se mora izvršiti, ali feur, da se mora izvršiti, da se mora izvršiti odma. I Allah znam da to mišljenje ima E, stava među ima ovaj svoga mjesta znači kod islamskih pravnika i to je to odgovara znači šerijatsko pravnim argumentima pa na primjer kada bi čovjek kazao svom robu donesi mi čašu vode i rekao mu znači ujutro 8 sati donesi mi čašu vode i rob došao u 11 i donio mu čašu vode mi bismo upitali je li se taj rob poklonio svome jer se pokorio on svome gospodaru svoje vlasti. Koja se pokorio nije? Nije se pokorio, jer je ta čaša vode trebalo doći možda najkasnije do 8 i 5, ili 8 i 10 i tako dalje. No, međutim, ako dođe 3 sahta nakon toga, nije mu se pokorio. Pa šta mislite onda o naredbama Allaha te barek kada naredi hađ i čovjek, naredio čovjeku hađ, na primjer, sa 17 godina i on ga obavi u 60. Ali ako mi dozvolite, vahidžul bejte, meni ste ta ono, znači, koje u stanju. Ovo u stanju, znaš na što se odnosi? ili samo uh, u stanju za znači- i metkom ili i vremeno me, e, me, metak znači materijalno bezbjedosno da mu je put slobodan i tako znači meni pa walillahi ala nase hijjul bayti meni stafa ilayhi sabila ko može naći ko meni stafa ilayhi sabila ko može naći puta do hadža znači ko može naći ko ima mogućnosti znači da ode bilo da se radi o putu da je siguran da ima materijalne mogućnosti da je zdravstveno sposoban i da žena ima mahrema jer to se znači ovaj veže se za ženu je dodatni uslov to je da ima mahrema u protivnom nije obavezno obaviti hađ nikako ovaj, i slično tome. Tako da, znači, ako može se obaviti hađ, da se obavi odmah. Međutim, našao sam kod Ibn Abdul Barra, u njegovom dijelu Tem Temhid, koliko se sjećam da je govorio, kaže da su islamski učenjaci složni da čovjek koji ne obavi jedne godine hađ pa ga odgodi za naredne godine eh, kad ima opravdanje, da ne smatra se fasikom i fađirom i teškim griješnikom i prestupnikom, kaže da se u nema čak i složa na tome da ga neće tako prozivati tako dalje, no međutim kako god da bila treba nastaviti uh, eh, uvaženim bratama nastaviti ove godine da obavi hađ da može, požuri, i kako da požuri, ako ne može onda znači da to učini uh, naredne godine najkasnije Allah najbolje zna. Poštovani slušalci, ovo je 250. izdanje u serijalu Inna Hulhak. Večeras u društvu sa vjerskim autoritetom, profesorom magistrom Kuduzovićem, tretiramo temu šta posle Ramazana i šest dana posta mjeseca Ševala. Nismo odgovorili na preostala pitanja, 80 km je granica koju su određeni fikski pravnici postavili e, u pogledu putovanja ženi sa mahremom ili bez i s druge strane pitanje da li na put duži od 80 km, odnosno možda je granica 80, može žena putovati sa svojom u društvu sa svojom sestrom i njenim mužem, mužem od sestri. Naravno, i da li može putovati u nekoj granici od 40 km i tako dalje i tako dalje. Ovo je pitanje malo i opširno, ali nadamo se Bilhtisar da ćete uspjeti odgovoriti za naše slušalce. Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče znači puta, islamski učenjaci su ili većina fakiha je to procijenila da je to a, 85 km, različni stavo imaju, neki kažu manje, neki više, uglavnom radi se oko 85 km, a, a, znači da, je, da se smatra a, e, put putem. Neki su islamski učenjaci poput Šehu Samra ibn Kajima i ibn Tejmije otišli da je put ono što se sve što se u običajnom pravu jednog naroda ili jednom podeblju smatra putom. Ovaj, no međutim ponekad je to teže precizirati. Uglavnom u svakom slučaju znači više većine pravnika jeste da se radi 85 km, pa ko putuje više od 85 km ima status putnika, može znači e, spajati krati namaze, može znači ostaviti post slično tome znači Ali žena ne može bez mahrama, je Jeste. A što se znači tiče žene, mi smo kazali ako je ženi potreban za za hadž, kada obavlja najvrijedniji, znači, ili peti temeljni, znači, elementarni dio znači, svoga e, islama ili, ili hađ, mora, znači, imati mahrema u tom slučaju, onda sigurno da mora imati mahrema i kada ide, znači, da obavlja nekakve dunjaločke poslove, i da li u posjetu ili putem trgovine i slično tome. U pogledu samog putovanja na hađ, ako mi dozvolite, samo jedna primjedba, da li postoji neko ko je kompetentan da, odredi da odredi određenu starosnu dob odnosno granicu kod žene i da kaže ona ima toliko puno godina da ona može putovati u društvu žena odnosno da joj ne treba muška osoba kao mahrem kod putovanja na hač. Šta kažu islamski pravnici? Što se tiče uh, određivanja starostne dobi, islamski učenjaci ne prave razliku. Uh, ne prave razliku, znači, uh, kod žena koje su starije kod žena koje su mlađe, osim što se povećava zabrana i stepen zabrane strogoće se povećava kad je u pitanju mlada žena to sigurno, kao na primjer rukovanje sa ženom. U principu je zabranjeno rukovanje sa mladom i sa starom ženom, no međutim a, e, sigurno da je stepen zabrane sa mladom ženom kod i kamo veći jer je opasnost znači e, iz tog rukovanja znači veća tako isto i putovanje žene znači e, mlađe bez znači mahrema je njen stepen zabrane je veći a ako je žena starija isto tako neće putovati pa znači ako je put duži od 85 km žena neće putovati osim sa mahremom a mahremom mogu biti znači preko mahrema mogu biti ili mahramom se smatraju ljudi koji su vezani a, za tu ženu sa jednu od tri spomenute a, sa jedne od tri spomenute stvari ili strane, a to je znači krv ili mlijeko ili ili znači a, tazbinstvo. Pa na primjer može sa njom putovati njen brat, njen dajđa, njen amidža, njen babo, znači to su, to su znači njen djed, to su njeni znači ovaj mahremi po, po krvi ili mahrem po mlijeku da je znači podojila da je podojila znači dijete muško koje je odraslo pa putuje sa njim znači kao sa svojim djetetom ili da je na primjer mahrem po tazbinstvu kao na primjer da putuje sa svojim zetom znači čovjek oženio njenu, njenu i onda putuje sa njom a to da putuje u skupini žena i da putuje sa mužem svoje sestre on se ne smatra njoj mahremom niti joj je žena mahrem jer žena ne može biti mahrem ženi tako da znači e, to putovanje sa bračnim parom bilo da se radi o rođenoj sestri ili drugim nekim bračnim parom ako taj e, ta muška osoba koja putuje sa njom nije vezana sa njom sa jedne od ove tri strane koje smo spomenuli, znači krv ili mlijeko ili tazbinstvo, ne može znači putovati, a što se tiče putovanja, ovo što je znači došlo u pitanju, 30 ili 40 km, to je dozvoljeno, želi da putuje, bilo da putuje sama, znači u auto, da sjede u autobus, da putuje i tako dalje, to je stvar koja je dozvoljena, to je šarija dozvoljava, no međutim, najbolje da izbjegava i to ako može. No, međutim, sa šarijetske strane nema zaprek jer to se ne smatra putom i može to putovati. Allah najbolje zna. Čezakumullah, Eren, Ahsen Elikum, u aprilu ove godine u Visoko je došao čovjek koji je prije 15 godina odšao u Sjedinje američke države, bavio se naučno-istraživačkim radom i u aprilu mjesecu ove godine Samir Osmanakić je došao u Visoko, posjetio Brdo Visočica i došao do zaključka da se možda tu nalazi piramida, on to i tvrdi da postoji, postoji postoji već određena arheološka iskopavanja, postoji određeni e, tragovi koji upućuju na to da postoji određeni znači o, ostaci nečega, odnosno da se nalazi nešto ispod, da li će biti dokazano da postoji piramida ili ne. E, činjenice da mnogi po dvije stotine, tri stotine do pet stotina ljudi, kako čujemo već, posjećuju to brdo, obilaze, gledaju da li ima grobnica unutra ili ne, ni to nismo kompetentni da kažemo, ali naš slušalac iz Visokog koji se javio pita da li je dozvoljno na takvo mjesto otići, da li je dozvoljno to posjetiti, da li je dozvoljno predavati neki značaj tome. Bismillah, alhamdulillah, budući da nisam ovaj znači detaljno upoznat e, osim ovoga znači, znači što sam sada čuo vezano za spomenutu piramidu u svakom slučaju treba se paziti znači kod nalazišta tih e, znači e, stvari koje su vezane za generacije arheologije osim generacije prije nas koje su boravile treba se paziti da se često ta mjesta uzimaju za dovišta i na njima se grade znači ovaj te, grade se znači turbeta i slično tome pa se znači ljudi to zlo zloupotrebe, nesvjesno, znači upadnu u širk i u stvari. Ako je bila nekakva piramida, uzvišeni Allah Žešanos nije zadužio da to, znači niti da to iskopavamo, niti da tražimo, a ako ima nešto pa neko treba da se ispitiva, neko treba znači da ispitiva to i da sazna nešto o tome, onda imaju stručne osobe, znači nema potrebe da ljudi gore idu, idu znači u skupinama, da idu gore u skupinama i da to svi gledaju, znači da se pridaje nekakva posebna pažnja, jer možda će doći generacija nakon njih koji neće znati zbog čega su njihovi preci se penjali na to brdo, pa će to uzeti brdo za svojim nekakvim svetištem, ili dovištem i tako dalje, pa će to odvesti ljude u širk ili u najmanju ruku, odvesti u bidate i u stvari koje šarijetom nisu znači ovaj legitimisane nego su zabranjene. Pa znači treba se paziti takvih mjesta i ne treba čovjek znači da im pridaje nekakvu posebnu pažnju. Allahu te ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamski datski servis online studio Dini. Islamski davetski servis online studio Dini من هيج القلب حتى ثار بركانا